Maialen, kaixo, egunon? Kaixo, egunon guzti hori. Bueno, fiko ban aurkitzen gara, eh, esango dugu, eh, egun garrantzitsua dela izan ere, gaurkoan, eh, bioterra azokaren hogei garren, hogei garren, ekitaldia edizioa, eh, aurkestu duzu, azte buru, ontan iraganen berrikuntza ugari eh, eh ditu zute eh, eta esango dugu aurten ere parte hartzen handi batekin. Eh, egun dagoita bat erakusketari izango ditugu ekimen eta jarduera ezberdinak guazen horretaz e, pixka bat eh, hitz egitera lehenik eta main, hogei urte bueno, e, egia esan da ibilbide luzea duen azoka bate buruz bai. hitz egiten ari gara e, sendotua dagoen e, azoka bat ikuduz hitz egiten ari garazta. Bai, bueno, e, sektorea evoluzionatzen joan da, e, gurekin batera, esango genuke, osea, onditzen, guk ere hori nabaritu izan dugu, osea, e, pentsa bioterra zela pabioi baten sartzen zala, eta egun hiru pabioia, kanpokaldea, eta pikoako beste txoko batzuk ere hartze ditula azokak, orduan, bai, handitu da, eta sektorea bai indortu da. Hmm esango dugu, hogei urte, eta, bueno, aurtengoan, e, aipatuko dugu edo azpimarratuko dugu, zeintzuk eh, izango ziren zuentzako berezitasun nagusiak. Aurtengo edizioak esan dira, bueno, ba, aurten nahi izan dugu adibidez e, eh, aurrentzako taier izan. Orduan hori lortu dugu eta mm, horrekoan ez dute izan, baina egia e, gauza kurioso bat izango degula, bioterra zan, e, gurrezko tio bat manes, eta baita ere e, gero beste tailer batzuk. E, adibidez, e, ekoiz elkartearekin batera bio, e, bueno, energia berriztagarren e, e, taller bat hau izango dugu, gero e, margoketa baita ere, materrekin ere bai e, mikroplastikoen inguruko taller bat, eta igande arratsaldean e, taller berezi bat xoikukin zonalean, sukaldean. Aurrentzako taller berezi bat izango da e, sukaldatzen ikasteko, edo dibertitzeko. Oso hongi, e, egun dagoita bat erako eskartari aipatzen ditugu. E, sektore ezberdinetakoa, karlo ezberdinetakoa, zenbotatako, bueno, ba, sektoreak ordezkatuak izango dira aurtengo azokan. Ba, elikadura, noski, eta horretaz gain kosmetika, e, eun ekologikoa baita ere izango dugu, tekstila, eta gero ikuntza eta energia berriztagarriak. Zongi. Mhm. E, beraz, bueno, ba, azte buruan, ostiralean abiatzen da, igandera arte e, zabalduko ditu ateak, e, aipatu ditugu erakoskatariak, berezitasunark ere bai, baina izango dugu aurreko azoka guztietan bezala ere jarduera paralelo batzu daudela, bai itzaldiak garrantzia dutela ere hmm. guztiak ez ditugu aipatuko noski, eh? egitaragua gero balakigu fiko bako eh, webunean aurkituko eh, dituzue xietasun guztiak ozen baten bat azpin Ba, aurtengo program nahi izan dugu eh, ba, betiko islariak edo bueno, bioterran parte hartu izan denok edo historia dianak e, elkartzea eta gero e, berriak ere bai eh, ekartzea. eta orduan adibidez e, aurten e, Carmelo Bizkarra izango dugu, e, baitare Carlos Taibo, eh Jakoba Errekondo, eta eta horrela Virginia Ceballos e, bai egongo dela kosmetikaren inguruko tailer batekin batekin eta gero berrikuntza moduan ba adibidez Fernando Valladares edo Marta Marce menopausari buruz arituko dana edo klimabarreko neskak ez hauek eh, emergentzia klimatikoari buruz hitz egiten dute dibulgatzaileak dira baina sare sozialetan orduan e, beste hizkuntza bat erabiltzen dute eta uste dut polita izango dela entzutea Badakigu eh jendeagoarekin dagoela jadanik 4000 eh sarre sarrera deskargatuak direla, horrek esan nahi du, bueno, hor eh, badago ba, e, bueno, arrera bat eta parte hartze bat eh, publikoaren aldetik, goazen praktikoak ematera, bueno, e, lehenik eta behin e, gogoratzea, ba, fiko iristeko, modu e, ezberdina daude, baina garraio publikoan baliatzea baitaren garrantzitsua da. Bai, Euskotreneko geltokia hemen ondoan dago eta gu beti esaten dugu fikoera etortzeko modurik onena topoz dela, baina topoz ezin badezu, ba noski e, kotxez edo autobuses, eta kotxez etortzen bat ba parkina doakoa da. Ordutegia berriz e, ostirala eta larun, bat goizeko hamarretatik sortziretara eta igandean berriz arratsaleko zazpirak arte. E, txakurrekin ere bai etor zaitezkete, e, beti ere lotua daudela ongi. Eta du, sarrera baita ere doako da bai. bai, hori da. Sarrera doakoa da, web horriaren bitartez deskargatu dezakezute, edo behin e, fiko ban zaudetela hemen ere lortu daiteke. Ba, oso ongi, gelditza seguna da jendea animatzea asken finean, eh? eta, bueno, azte eh, pasa, eh, plan polit bat e, hemen duzu, eh? fiko ban, aurten, ba, bioterraren hogeigarren edizioa ekitaldia ospatzeko. Eskerrik asko. Mila esker. <laughs> Osondo.